noti cae forgeti helpas contrau chagrenego. Noti chagrenon sur slipo, cae seque forgeti gin, laudire helpu bridi sentoin de furioso cae negativain pensoin. Japana esplorista te amo submetis tiun tre oftan consilon e la psicologio de la ciutago al scienza experimento cum suffice ne attenditae resultoi mal varman aquon en la visagion flexi genuoin lecis pizzan bombonon estas multai consiletoi por bremsi acutan chagrenegon al kelkai laueble helpas tute simpla solvo sur paperigi la chakre cae kai forgetti tiam la scribajon la japano studajo tio funkcias se la emozia stato estas scribita kai la paper folio tiam estas metita en dishakilon au al rupsitelo tiam laula Japanae esploristoi la chagrenego malaperas prescau complete. Ni estis attendintai che nia metodo sub premos la chagrenegon gis certa grado, diras la studestro. Ni estis mirigitai tamen, che la chagrenego estis prescau complete forigita. Germana psicologino objetas, che en i culturoi oni attribuas al supremado de emozioi ciel chagreno cae furioso, multe plida signifo, ol en occidentae landoi. Ce ni, lau mia taxo estas multe pli recte comunici cio genas, si diras. Por Japano aliflanque, iam la nuro notado de sia emozia stato, estas eble granda pasho. Pro tio la resultoi de la studajo estos eventuale nur limigite transmetteblai al nia culturo. Dus cientistoi de la Universitato de Nagoyo estis petintai circa ucentge studentoin verci concisain commentoin pri sociai demandoi kiel exemple mal permesso de fumado en la publico. Tiui commentagioi estis lau suppose transtonatae al faculo por priugio. Fakte tamen ciui partoprenantoi ricevis la saman malbonan priugion. Crome estis aldonita manscribe malvaloriga commento. Mine povas credi che clera homo tiel pensas. Mi esperas che tiu persono lernas ion. Dum li, au studas ce la universitato. Ciui testantoi seque sentis chagrenegon. Ili estis petatae noti siain pensoin por doni recomunicon. Seque unu gruppo devis forzorgi la slipon en rupsitelo au en paper hacilo, dua gruppo estis petata conservi la slipon en scatolo au en mapo, sur la scribo tablo. Help de demandiloi estis registrita la emozia bon trovo de la viroi cae virinoi antau cae recte post la priugio, cae crome post la forgeto au la conservado de la papero. Cetiui, ciui jetis sian paperon en la rupsitelon au en dishacilon, la chagrenego malaperis laula resultoi, gis la elira emocia stato. Ce tiui, ciui estis conservintai la slipon, la chagrenego malcrescis nur iom, kiel la esploristoi raportas. La scribado au detruado uili efficas simile kiel lud urseto povos effici kiel consolilo, au cetimo, forgeti obiecton quiu estas cun licita cun negativae emozioi ciel chagrenego, povas helpi en tio liberigisin de ili. Ciu havas crayonon cae pezzon da papero, povas applici tiun metodon. Malclare estas gis nun, ciu tiu concepto estas realigebla ancau ciferetze, dociu ancau helpus scribi sian chagrenegon sur compufonon au computilon, cae tiam forvisci la texton. Restadi en daura chagrenego estas malsane, interalie montrigis ce prilumigoe, che estas chargiata la cor sangu circula sistemo. Ce acuta attacco de furioso, intensa movigiado, povas helpi al re tranquilligo. Ali flanque estas malsane forigi chagrenegon per fumado au consumo de alcoholo.